galioja pažadas leisti įžengti į jo atilsio šalį. Sergėkimės, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų praradęs tą progą. Mes kaip ir jie esame gavę gerąją naujieną. Vis dėlto išgirsta žodis neišėjo jiems į naudą, nes jie tikėjimu nesijungė su kitais, kurie buvo girdėję. O mes, įtikėjusieji, einame į atilsio šalį, kaip jo pasakyta – Todėl aš užsirūstinės prisiekiau, jie neįžengs į mano atilisio šalį. Tiesa, Dievo darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sutvėrimo. Vienoje vietoje jis yra pasakęs apie septintąją dieną. Septintąją dieną Dievas ilsėjusi po visų savo darbų. Ir vėl anoje vietoje jie neįžengs į mano atilsio šalį kadangi kai kuriems skirta įžengti, o tie, kurie pirma gavo gerąją naujieną, neįžengė dėl neklusnumo, jis ir vėl nustato dieną, šią dieną. Po tiek laiko kartodamas Dovido lūpomis, kas ir kadaise buvo pasakyta, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Jeigu Jozuė būtų juos įvedęs į atilsį, Dievas jau nebūtų kalbėjęs apie kitą, vėlesnę dieną. Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis, nes kas įžengia į atilsio šalį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. Tad stenkimės įžengti į aną atilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas neklusniųjų pavyzdžių. Dievo žodis yra gyvas veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Jis prasiskverbė iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanimus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų kūrinių, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Mes turime didį vyriausiai kunigą, praėjusi pro dangus Dievo sūnų Jėzų. Taigi tvirtai laikykimės tikėjimo išpažinimu. Mes juk turime ne tokį vyriausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, o kaip ir mes, visaip gundyta, tačiau nenusidėjusi. Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramu laiku.